Из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину Он слышащий, видящий. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا Мы даровали Мусе Писание и сделали его верным руководством для сынов Исраила. не берите в покровители никого, кроме меня. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا О потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом! Воистину он был благодарным рабом. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا Мы предопределили сынам Исраила в Писании, вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещанное было исполнено. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم أكثر نفيرا Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا Мы сказали, Если вы творите добро, то поступайте во благо себе, а если вы вершите зло, то поступайте во вред себе. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Быть может, ваш Господь помилует вас, но если вы вернетесь к бесчинству, то мы также вернемся к наказанию. Мы сделали гиену местом заточения для неверующих. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما А тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы приготовили мучительные страдания. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Человек молит о зле, подобно тому, как он молит о добре. Воистину, человек тороплив. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости вашего Господа, могли вести летосчисление и знали счет. Всякой вещи мы дали исчерпывающие разъяснения. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Каждому человеку мы повесили на шею его деяния, сделали их неразлучными с ним. А в день воскресения мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой.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 Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا Когда мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху.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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Если кто возжелает приходящей жизни, то мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом мы предоставим ему гиенну, где он будет гореть презренным и отверженным. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا Каждого из тех и других мы наделяем дарами Твоего Господа, и дары Твоего Господа не являются запрещенными. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا Посмотри, как одним из них мы отдали предпочтение перед другими, но последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то сядешь униженным и покинутым. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори, Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا Раздавайте должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Воистину, расточители братья дьявола, а ведь сатана неблагодарен своему Господу. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا Если ты отворачиваешься от них, желая обрести милость Аллаха, на которую ты надеешься, то говори с ними любезно. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا Не позволяй своей руке быть прикованной к шее, не будь скуп, и не раскрывай ее во всю длину, не расточительствуй, а не то сядешь порицаемым и опечаленным. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Он видит и знает своих рабов. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только у вас нет на это права. Если кто-либо убит несправедливо, то мы уже предоставили его правопреемнику полную власть, но пусть он не излишествует в отмщении за убийство. Воистину, ему будет оказана помощь. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия, и будьте верны своим обещаниям, ибо за обещание вас призовут к ответу. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой и взвешиваете на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу или по вознаграждению. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها Все это зло ненавистно твоему Господу. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Такова часть мудрости, которая внушена тебе в откровении от твоего Господа. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то будешь брошен в гиенну, порицаемым и отверженным. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما Неужели ваш Господь почтил вас сыновьями, а себе взял дочерей из числа ангелов. Воистину, вы говорите ужасные слова. Мы дали разъяснение в этом Коране, чтобы они помянули наставление, но это лишь увеличивает их отвращение. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا Скажи, если бы, как они говорят, наряду с ним существовали другие боги, то они непременно попытались бы добраться до Господа трона. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا Причист он и премного выше того, что они говорят.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 Воистину, он выдержанный, прощающий. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا Когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا Мы набросили на их сердца покрывало, дабы они не могли понять его, Коран, и лишили их уши слуха. Когда ты поминаешь в Коране своего единственного Господа, они отворачиваются, испытывая к этому отвращение. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Мы лучше знаем, что именно они слушают, когда слушают тебя. А когда они совещаются в тайне, то беззаконники говорят, вы следуете всего лишь за околдованным человеком. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Посмотри, какие притчи они приводят тебе. Они впали в заблуждение и не могут найти дорогу. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Они скажут, неужели после того, как от нас останутся кости и частички, мы будем воскрешены в новом творении? قل كونوا حجارة أو حديدا Скажи, даже если вы станете камнями или железом, أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا или другим творением, которое представляется могучим в ваших сердцах. Они скажут, кто же нас возвратит? Скажи, тот, кто сотворил вас в первый раз. Но они покачают головами и скажут, когда же это произойдет? Скажи, быть может, это произойдет очень скоро. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا В тот день он призовет вас, и вы ответите ему похвалой, и предположите, что пробыли на земле совсем недолго. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека — явный враг. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا Вашему Господу лучше знать вас. Если Он пожелает, то смилостивится над вами, а если пожелает, то подвергнет вас мучениям. Мы не посылали тебя их попечителем и хранителем. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Твоему Господу лучше знать тех, кто на небесах и на земле. Одним пророкам мы отдали предпочтение над другими, а Давуду мы даровали Забур. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину мучение Твоего Господа надлежит остерегаться. قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا Нет такого поселения, которое мы не разрушим перед наступлением Дня Воскресения или не подвергнем тяжким мучениям. Так было предначертано в Писании.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 Мы не спосылаем наши знамения только для устрашения. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا Вот мы сказали тебе, воистину твой Господь объемлет людей. Мы сделали показанное тебе видение и дерево, проклятое в Коране, искушением для людей. Мы устрашаем их, но это лишь увеличивает их великую непокорность. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا Вот мы сказали ангелам, «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис сказал, «Неужели я паду ниц перед тем, кого ты создал из глины?» قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لأحتنكن ذريته إلا قليلا Он сказал, «Посмотри на того, кому ты отдал предпочтение предо мною. Если ты дашь мне отсрочку до последнего дня, то я покорю его потомство, за исключением немногих». قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا Он сказал, «Ступай, и если кто последует за тобой, то гиенна будет для вас воздаянием, полным воздаянием». واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا Одурачивай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход против них свою конницу и пехоту, Дели с ними их богатство и детей и давай им обещания. Воистину, обещание сатаны всего лишь обольщение. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Воистину ты не властен над моими рабами. Довольно того, что твой Господь является их попечителем واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, кому вы взывали, кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Воистину, человек неблагодарен. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا Неужели вы не опасаетесь того, что он может заставить часть суши поглотить вас или не зринуть на вас ураган с камнями? ведь тогда вы не найдете себе попечителя и хранителя. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا Или же вы уверены в том, что он не вернет вас в море еще раз, чтобы наслать на вас ураганный ветер и потопить вас за неверие? Ведь тогда никто не станет мстить нам за вас. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا В тот день мы созовем всех людей вместе с их предводителями. Тогда те, кому книга будет вручена в правую руку, прочтут ее и к ним не будет проявлено несправедливости даже величиной с финиковую плеву. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в последней жизни и окажется еще более заблудшим. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا Они чуть было не отклонили тебя от того, что мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про нас нечто другое. Вот тогда ты стал бы их возлюбленным. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. إذا Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти, и тогда никто не стал бы помогать тебе против нас. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا Они чуть было не изгнали тебя с этой земли под страхом но после твоего изгнания они оставались бы там лишь недолго. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا Так поступали с нашими посланниками, отправленными до тебя. Ты не найдешь изменений в наших установлениях. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا Скажи, Господи, пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым. Даруй мне от Тебя знамение в помощь. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Скажи, явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا Когда мы даруем милость человеку, он отворачивается и удаляется в гордыне. Если же его касается беда, то он приходит в отчаяние. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا Скажи, каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи, душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا Если бы мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в откровение, и никто не защитил бы тебя от нас. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا Не будь милости твоего Господа. Воистину, Его милость к тебе велика. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Скажи, если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا Мы разъяснили людям в этом Коране всякие притчи, но большинство людей отвергает все, кроме неверия. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا Они говорят, ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا Или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا Или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, Или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами? أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا Или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать. Скажи, «Пречист мой Господь, я же всего лишь человек и посланник». وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось верное руководство, только то, что они сказали, неужели Аллах отправил посланником человека? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا Скажи, если бы по земле спокойно ходили ангелы, то мы отправили бы к ним посланником с неба ангела. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Скажи, довольно того, что Аллах является свидетелем между мною и вами.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 а для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо него. В день воскресения мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет гиенна, как только она утихает, мы добавляем им пламени. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Таково возмездие им за то, что они не уверовали в наши знамения и говорили, неужели после того, как мы превратимся в прах и частички, мы будем воскрешены в новом творении? أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا Неужели они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю, может сотворить подобных им? Он установил для них срок, в котором нет сомнения, но беззаконники отвергают все, кроме неверия. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا Скажи, если бы вы владели сокровищницами милости моего Господа, то все равно скупились бы из страха обеднеть, ибо человек скуп. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا Мы даровали Мусе девять ясных знамений. Спроси сынов Исраила о том, как Муса пришел к ним, и фараон сказал ему, «О, Муса, воистину я полагаю, что ты околдован». قال لقد علمت ما أنزل السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا Он сказал, «Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли, не спаслал их в качестве наглядных знамений. О, фараон, я полагаю, что тебя постигнет погибель». فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا Фараону захотелось изгнать их с земли, но мы потопили его и всех, кто был с ним. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا После этого мы сказали сынам Исраила, «Живите на этой земле, а когда исполнится последнее обещание, мы соберем вас всех вместе». وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Мы не спаслали его, Коран, с истиной, и он сошел с истиной, а тебя мы послали только добрым вестником и предостерегающим увещевателем. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы не спаслали его частями. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون يخرون للأذقان سجدا Скажи, веруйте в него, Коран, или не веруйте. Воистину, когда его читают тем, Кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками.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 Как бы вы ни призывали его, у него самые прекрасные имена. Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее между этим. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Скажи «Хвала Аллаху», который не взял себе сына, который ни с кем не делит власть, которому не нужен защитник от унижения, и возвеличивай его величаво.